الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar kitobi tavhidda dars qilishda davom etamiz ho'p muallif kitobi tavhid bobida navbatda quyidagi oyatni keltiradi isro surasining yigirma uchinchi yigirma to'rtinchi oyatlarini keltiradi shu yerda bizga keraklari va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana Robbingiz buyurdiki yakka o'zigagina ibodat qilmoqliklaringizni va ota-onangizga yaxshilik qilishlikni deydi Alloh taolo. Demak, mana bu oyatda ham yakka Alloh taoloning o'ziga ibodat qilishlikka Alloh taolo buyuryapti. Demak, yakka Alloh subhanahu taoloning o'ziga ibodat qilishlikka, tavhidni barpo qilishlikka e, hujjat bo'ladi mana bu oyat. Xo'p, bu yakka Alloh taoloning o'ziga ibodat qilish haqida o'tgan darsimizda aytib o'tgan bo'ldik, shuning uchun ko'p sharhlamaymiz. Endi lekin mana bu oyatni mana bu qismiga biroz to'xtalib o'tamiz. Va bil validayni ihsana, ya'ni ota-onangizga ihson qilishlikka ham buyuriladi degan. Xo'p, mana bu ota-onaga yaxshilik qilishlik haqida ham mana vatanlarda bo'lsin, ya'ni ko'p mana juma xutbalarida ham ko'p eshitganmiz hammamiz. Ya'ni ota-onaga yaxshilik haqida bu ma'ruf bu darslar. ya'ni bu ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan darslar emas balki juda ko'p ustozlar domlalar bu narsaga da'vat qilgan hammamizga ma'lum bu narsa shu yerda endi biz endi urg'u berilmagan jihatga urg'u berib ketamiz Xo'p, ota onaga yaxshilik qilishlik yani ko'p yaxshiliklar bo'ladi yaxshilik turlari ko'p mana shu yaxshiliklarda eng muhimlaridan bo'lgan bir narsaga biz urg'u berib o'tmoqchimizki ota onaga yaxshilik qilishlikda eng yaxshiligi bu bilingki ota onani tavhidiga harakat qilishlik bo'ladi ya'ni ota onani shirkdan qutultirishlikka harakat qilishlik kerak solih farzand ota-onaga ehson deganda mana bu narsani tushunishlik kerak. Eng katta ehson mana bu narsa bo'ladi. Albatta ota-onaga xizmat qilishlik, qarashlik, uyini, joyini qilishlik, xizmatini qilishlik ham ehson. Lekin ota-onaga eng katta ehson nima bo'lar ekan? Ularni g'amida bo'lishlikki, ularni shirk to'ridan qutqarishlik. ularni kufrdan qutqarishlikka harakat qilishlik va ularni haqlariga duo qilishlik alloh subhanahu va taoloni ularni haqqiga hidoyat so'ra duo qilishlik agar hidoyatda bo'lmasa hidoyatda bo'lsa alloh taolo ularga sabr matonat berishlik mana bu islom dinida sabot bilan turishlikni duo qilishlik mana bu narsa ham ihson bo'ladi birodarlar demak shu ota onangizni g'amini qilishingiz ihson bo'ladi tushunarli Qana qilib ularni oxiratda najot topishligini harakat qilishlik alloh saqlasinki ularda agar shirk kufr bilan o'tib ketadigan bo'lsa oxiratda shahid bo'lsangiz ham ularni ola olmaysiz Alloh taolasin. Tushunali? Bizda masalan ba'zi bir insonlarda tushuncha borki, e, shahid bo'ladigan bo'lsam yoki shunaqa bir e, nima bo'ladigan bo'lsam shafot qiyomatda men shafotga olaman-ku deb o'ylaydi-ku. Shafot bilingki, shafot qiluvchi insonga ham Alloh tomonidan izn bo'lishi kerak, shafot qilinuvchiga ham Alloh tomonidan izn berilishi kerak. Tushunali? Alloh taolo shafaat qiladigan bu kishiga ijoza beradi va shafaat qilinadigan odamga ijoza beradi. Shafaat qiluvchi inson ham muvahhid bo'lishi kerak, shafaat qilinayotgan ham muvahhid bo'lishi kerak, ya'ni shirk keltirilmagan ahli tavhid bo'lishi kerak. Tushunali? Demak, shafaat qilinayotgan odam siz shafaat sizga masalan shahid bo'lgan bo'lsangiz 72 ta odamni shafaat qilishiga ijoza berilgan bo'lsa degani u hamma qarindoshlaringiz mushrik bo'lsa ham kirib ketasiz degani emas u. Alloh taolasini. Keyin agar mushrik bo'ladigan bo'lsa, ularni olib kira olmaysiz. Tushunali? Ularni shirkdan qutulgan bo'lishi sharti kerak bo'ladi. Mana shu narsa bo'lishi kerak bo'ladi. Jumladan insonda tabiati birinchi ota-onasini shafqat yogisi keladi. Mana shu ota-onasini ham Alloh taolasini agar shirk bo'ladigan bo'lsa, ola olmaydi. Tushunali? Shuning uchun ularni shirkdan qutqarishlikka harakat qilishlik kerak. Agar ular yonida bo'lmasa, imkoniyat bo'lsa, hech bo'lmasa duolar qilib bo'lsa ham nima qilish kerak? Ularni haqqi duolar qilish kerak. Alloh taolaga aytgandaqa, "Qur robbi huma kama robbayani saghira." Ayting, Ey Robbim u ikkalasini ota-onamga rahim qilginki, qaniyam ular meni yoshligimdan tarbiya qilgani kabi. Ular meni yoshligimdan ulg'aytirgani kabi ularga rahim qilgin deb ayting deb Alloh taolo buyuradi. Shuning siz bilan biz ham duo qilamizki, Alloh subhanahu va taolo ota-onalarimizni Alloh subhanahu va taolo kufr shirkdan saqlasin. oralarimizda qancha birodarlar bor, masalan, ota-onalari jaholatda unga qalblari eziladi birodarlarda. Allohdan so'raymizki, barchamiz ota-onalarimizga Alloh taolo hidoyat bersin, Alloh taolo tavfiq bersin. O navbatdagi oyat, keyingi oyat Niso surasidan 36-oyatni hujjat qilib keltiradi. Bu kishi va ibudulloh va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, u zotga hech narsa shirk keltirmanglar. U yana Alloh taolay aytadi, boshqa oyatda Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Ayting ey Muhammad alayhisalom, mushriklarga ayting, ey mushriklar, kelinglar. Ya'ni u mushriklar o'zlariga ba'zi bir narsalarni o'zlaricha harom qilib olardilar. Alloh taolo aytayaptiki, ularga kelinglar, aytinglar Muhammad alayhisalom, kelinglar ey mushriklar, men sizlarga Robbiylar harom qilgan narsalarni o'qib beraman. Haqiqatda Alloh taolo nima narsalarni harom qilgan, shu narsalarni o'qib beraman. Ya'ni hayolan, zondan gumon emas, hujjat bilan Alloh taolo nimalarni harom qilgan. Mana shu narsalarni sizlarga tilovat qilib beraman deb Alloh taoloning bir necha nimalarni o'qib bergan oyatlarni, shundan birinchisi bizga kerakli yeri alla tushriku bihi shay'a, ya'ni bizning mavzuimizga kerakli yeri Alloh taologa shirk keltirmaysizlar deyapti. Ya'ni Alloh taologa sharik keltirishliklarni Alloh taolo harom qilgan. Allohga ulug'iyatda, ilohlikda shirk keltirishlikni Alloh subhanahu taolo harom qilgan deb mana shu narsani o'qib berishlikka, tilovat qilib berishlikka Alloh taolo buyuryapti payg'ambar sollallohu <clears throat> Xo'p, Mu'az ibn Jabr roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadi, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ortilarida eshak usti mingashgan edim. Shuni u kishi "Ya Muaz, atadri ma haqqullohi alal ibad va ma haqqul ibad alalloh?" Ey Muaz, Allohning bandalar ustidagi haqqi nima-yu, bandalarning Alloh ustidagi haqqi nima? Bilasanmi dedilar. Men aytdimki, Allohu va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuli bilguvchiroq dedim. Shuni u kishi aytdilarki, haqqullohi alal ibadi ayyabuduhu va la yushriku bihi shay'a. Allohni bandalarini ustidagi haqqi Alloh taologa hech bir narsani sharik keltirmasdan, Alloh taolo shirk qilmasdan, ya'ni duoda ham, ibodatda ham, qo'rquvda hamma narsada, ibodat hamma turida. Ya'ni yakka Allohga sig'inadi, yakka Allohga tavakkul, yakka Alloh taolodan duo iltijo qiladi, yakka Allohdan musibatlarda artishlikni so'raydi, yakka Alloh taolodan panoh so'raydi, yakka Allohdan orzu qiladi, umid qiladi, faqat Allohga bog'lanadi. Tushunali? Demak, Alloh subhanahu va taolo hech bir narsani sharik keltirmasdan Allohgagina ibodat qilmoqliklari bu bandalarning ustidagi Allohning haqqidir. Va endi bandalarni Alloh ustida ham haqqi borki, alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan kishini. Hamma ibodat turlarini yakka Allohga qilgan kishini Alloh taolo azoblamasligi. Alloh azoblamasligi bu bandalarni Alloh ustida haqqi dedilar payg'ambar sollallohu Xo'p, shunda Muoz Jabar roziyallohu anhu aytdilarki, "Ya Rasululloh, afala ubashirun nas? Insonlarga buni xush xabarni beraymi?" dedi. bu bashoratni beraymi deganda aytdilarki la tubashshirhum fayattakilu buni xush xabarini bermagin insonlar suyanib qoladilar dedilar bu sahihaynda kelgan va mana bu hadisga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak bir nechta foydalar olsak bo'ladi bu yerdagi ba'zi bir foydalarga to'xtalib o'tamiz mana birinchidan bu hadisda mana payg'ambar alayhissalomni tavozisiga e'tibor beringlar payg'ambar alayhissalom eshakni usti mingashga ketyaptilar o'sha vaqtni podshohi bo'lganlar payg'ambar alayhissalom Ya'ni u kishi kamtar inson bo'lganligi dalolat qiladi. Va yana bu yerda payg'ambar alayhisolamda yana bir payg'ambarona uslubiki savol javob bilan ta'lim berishlik. Hmm. Ey Muoz, bilasizmi Allohni bandalar do'sti haqqi nima-yu, bandalar Alloh do'sti haqqi nima deb savol beryapti. Ya'ni savol javob uslubida bir narsani ta'lim beradigan bo'lsangiz, uni ta'siri kuchli bo'lar ekan. Siz o'rgatgan, ta'lim bergan insoningizda ham zehnida yaxshi qolar ekan. Tushunali-ya? Demak, bu ham payg'ambar alayhisolam da'vat uslubini o'rgatyapti. Savol javob tariqasida o'rgatishlik. Demak, hammamiz mana talabalar tarbiya qilayotganimizda ham, farzandlarimizni tarbiya qilayotganda ham savol-javob usulida o'rgataylik, savol-javob. Mana bu narsani ta'siri kuchli bo'ladi. Bu ko'p tajribadan o'tgan. Va so'ngra endi bu yerda Muoz Jabalni ham odobiga e'tibor beraylik. Muoz Jabal kim bu kishi? Bu kishi ulamolarning sayyidi. Mo'minlar deyla sayyid emas, ulamolar sayyidi. Qiyomatda payg'ambar alayhisalom ulamolarning oldida turadigan bu kishini. Butun islom ummatining ulamolarini peshvosi bu odam. Ya'ni alloma odam bo'lgan. Shu kishi nima deyapti? Alloh va rasuli bilguchiroq deyapti. Bilasizmi men oz deb shu savolni berganida bu kishida ham o'zini fikri bor edi, lekin qarshisida turgan odam bu kishidan ko'ra biluvchiroq edi payg'ambar vasallam. Shuning uchun odob saqlab nima deyapti? Alloh va rasuli bilguchi deyapti. Demak, mana bu narsani ham odobdan o'rganaylik. Ya'ni shuning uchun saraf ulamolar aytar ekan, nima talabalarga ilmni yarmini bilmayman deb o'rgatib qo'yilar ekan. Bilmayman deb o'rganishlik kerak. Alloh bilguchiroq degan narsani o'rganishlik kerak. Ya'ni menimcha degan narsani chiqarishlik kerak. Ya'ni bizni vaqtimizga kelib bu musibat bo'lib qoldiki, johil insonlar gapiradilar Alloh va Rasul nomidan. Ha? Hattoki alifni kalta degan insonlar ko'rsangizga hukm, fatvo berayotganliklarini ko'rasiz. Na oyat sabab nuzullarini biladi, na oyatda sharhlarini biladi, na tafsir ko'rgan, na hadisda hadis ilmini biladi, mustalah hadis, na usul fiqhni biladi, hech narsa bilmaydi-da, oyat hadisdan gapiradi, hayolidan o'zini gumonlardan sharhlaydi, gumonlardan nimalar qiladi, tafsir qiladi, gumonidan o'zini ana shu fikrlari bilan fatvolar beradi. Bilmayman deb olmaydi. O'zi bilmayman degan narsasi kam, ana shu hattoki bilmaydigan narsasi bo'lib qolsa ham menimcha deb bo'lsa ham javob beradi-da. Menimcha deydi-da. Lekin bugungi kunda vallohu alam ya'ni o'zini ahli ilm his qilgan al jahl murakkab deb qo'yadi ya'ni ibn saymiy aytadi bu murakkab bu deydi murakkab jaholat o'zi johil lekin johilligini bilmaydi shunaqa insonlar musibat bo'ldi bugungi kunda o'zini domlasib qolgan o'zini ahli ilm his qilgan vaholanki aslida u ilmli emas o'zi aslida mana bu insonlar katta musibat bo'ldi Alloh saqlasin mana bunday musibatlardan. Nima qiladi ular? ularga 44 ta savol bilan keladigan bo'lsangiz, inshaalloh 50 tasiga javob olasiz. qirqtasiga aniqni olsangiz to'rtta beshtasi ekan menimchasidan olasiz menimcha dinda o'tmaydi dinda hujjat bo'lmaydi menimcha menimcha deb javob berib qo'yadi bilmayman deb yuborish qiyin shuning uchun bilmayman deyishingdan o'rganaylik demak ulamolarni sayyidi bu kishi muozima jabal bilmayman deyapti qani alloh va rasul bilguchiroq deyapti mana bu narsani ham odobini o'rgansak bo'ladi ho'p endi yana ha bu yerda payg'ambar alayhisalom mana javoblari Demak, Alloh taolam bizning ustimizda haqqi, demak Alloh taolagagina o'zini ibodat qilishligimiz, shirk keltirmasligimiz va endi u zotga shirk keltirmasak, demak bizni azoblamaslik bu Allohda haqqi ekan. Xo'p, mana bu o'rinda payg'ambar alayhisolamga aytdiki, so'yinib ketdilar. Ya'ni demak, shirk keltirmagan inson jannatga kirar ekan. Demak, shirk keltirmagan insonni Alloh azoblamas ekan. Muoz ibn Jabal xursand bo'ldi, mu'minlarga yetkazaymi dedi musulmonlarga. Deganda payg'ambar alayhisolam yetkazmagin dedi. Xo'p, endi savol tug'ilishi mumkin. Demak, payg'ambar alayhisolam buni aytma deyapti. Mo'minlarga yetkizma. Fayattakilun nas insonlar bunga suyanib qoladi, deyapti. Suyanib amalni tashab qo'yadi, deyapti. Nimaga bu hadis bizga yetib keldi deysiz mumkin-da bo'lmasam. Payg'ambar alayhisolam yetkizma degan bo'lsa. Desa Muaz ibn Jabr roziyallohu anhu buni yetkizmagan ekan. Payg'ambar alayhisolam mana bu gapidan keyin. Va qachonki vafot etishlardan oldin bu kishi ilmda yashirishlik gunoh degan qo'rqib turib, keyin bu hadisni aytgan ekanlar insonlarga. Tushunalingmi? Xo'p, mana bundan yana bitta ulamolar foyda oladiki, ba'zi bir ilmlarni deydi, ummatni maslahasi uchun, musulmonlarning foydasi uchun, ular g'ururlanib ketmasligi uchun, ha, bir shar'iy bir maslaha uchun, foyda uchun bekitib tursa bo'ladi deydi. Tushunali? Kim uchun? Musulmonlarning foydasi uchun. Ya bitta narsaga e'tibor berishlik kerak. Biz har bir narsaga daqiq e'tibor bermasak bo'lmayapti-da bugungi kunda. Ya'ni Bundan kirib chiqib qolmasinki, demak, u ana shu oyat, jihod oyatlarini, hijrat oyatlarini, islomda huquqlarini, buyruqlarini bekitadigan domlalarga yo'l degani emas u. Tushunali? Bitta nozik nuqtaga e'tibor beringda. Ummatni musulmonlarning foydasi uchun, musulmonlar adashib ketib qolmasligi uchun ba'zi ilmni bekitsa bo'laveradi. erkalab ketmasligi uchun. Tushunali? Lekin undan kelib chiqmaydiki, kofirlarni, tog'utlarni foydasi ilmni bekitish deganasi kelib chiqmaydi. Yani e, kofirlarda foydasi uchun hijob oyatlarini yo'qqa chiqarib, kofirlarda foydasi uchun jihod oyatlarini bekitib, unga tushmaydi. U ular Allohning oyatlarini bekitgan insonlarga tushadi. Ular Allohning oyatlarini bekitadigan ana shu mal'un insonlar safiga kiradi unaqa insonlar, Alloh saqlasin. Bu yerda bu kishi bu kishini payg'ambarimiz bu buyurayotgan bo'lsa, mu'minlar foydasiga bo'ladi bu yerda. Mu'minlar ya'ni uni eshitib, nima g'ururlanib ketib, ya'ni Alloh kechirar ekan, shirkdan boshqa hamma gunohni deb, ular amallar tashab qo'yishlik xavfi bo'lganligi uchun aytilyapti bu yerda. Tushunali? Demak, u demak bundan u narsa tushunilmasin. Shu narsaga yaxshi e'tibor berish kerak. Xo'p, mana bu hozirgi hadisda Shayx Rasul ibn Tamiya mana bu hadis sharhida bir ajib bir sharhlayaptiki, mana Alloh taolay aytayapti, payg'ambar alayhisalom aytayapti-ku. Demak, Alloh taolaga biz shirk keltirmay ibodat qilsak bandalari. Allohni ustida bandalarning haqqi bo'ladiki, ularni azoblamaslik deyapti. Demak, Alloh biz ustimizda haqqi shirk keltirmasligimiz, u zotga ibodat qilishligimiz, u zotni ustida biz haqqimiz nima bo'lyapti? Biz azoblamaslik. Buni chiroyli sharhlayapti Ibn Tamiya. bunda tushunib qolinmasinki deyapti. Ya'ni bu mana bu narsani deyapti, istihqoq muqobala deb tushunib qolmasin deyapti. Deb buni tushunib qolmaylik. Muqobala degani, ya'ni bir tengma-tengada. Ya'ni biz go'yoki biz Alloh taologa biz ibodat qilib o'tkazyapmiz bir narsani, uni evaziga Alloh biz haqq berib qo'yapmiz ya'ni xuddi insonlar bir biridan haqq qilib qo'yadiyu bir biriga o'tkazib qo'yadi haqqini keyin uni ham haqli qilib qoladi unaqa deb tushunmasin deyapti bu ollohni inomi deb tushunsin deyapti tushunarli ya'ni biz ollohga ibodat qilishlik bilan biz ollohni qarzdor qilib ollohni vojib qo'ymaymiz biz zimmasida mo'tazilalar shuni aytar ekanda ya'ni bu yerda ya'ni ollohni zimmasida vojib bandalarni azoblamaslik der ekan Yo'q, biz ahli sunna deyapti Ibn Taymiy aytayapti, biz unaqa e'tiqod qilmaymiz. Ahli sunna shunday e'tiqod qiladiki, ya'ni huvallazi kataba ala nafsihi rahmata va wajaba ala nafsil haqqa. Ya'ni u zot o'ziga rahmatni yozgan o'zi, Alloh taolo. Va hamda o'ziga haqni, mana bu haqni o'ziga vojib qilgan ham o'zi, bandalar emas. Tushunali? Mana bu bizni demak, bu bandalarim azoblamaslik bandalarni meni ustimdagi haqqi bo'lib qoladi deyishlik bu Alloh o'ziga o'zi qilgan vojib u. Biz emas u. Tushunali? demak alloh taolo bizni azoblamaydigan bo'lsa demak biz u haqqimizni o'tkazib yuborganligimizdan emas ekan balki bu Alloh fazlida inomidan ekan tushunarli bu fazl va inom bobidan ekan ya'ni bu muqobala bobidan emas ekan tushunarli bo'ldimi hmm. ya'ni qilganimizga demak biz Alloh shirk keltirmay o'tib ketsak demak jannatga yetishadigan bo'lsak biz qilgan ishimizga yarashaligidan emas u jannat Masalan biz hozir o'ylab qolmaylik, mana bu qilayotgan jihodimiz, hijratimiz bilan jannat fidosi biz loyiqmiz deb. Tushunarlimi? Biz loyiq emasmiz. Agar biz amalimizga Alloh taolo hisoblaydigan bo'lsa, biz loyiq emasmiz, hech qaysimiz amalimiz bilan jannatga kira olmaymiz. Bu Allohning fazli bo'ladi, inomi bo'ladi. Tushunali? Allohning fazli bilan kiramiz jannatga. Hech qachon muqobil bilan bo'la olmaydi bu narsa. Shu bilan kitob tawhid. yani birinchi darsimiz tugadi, birinchi bob tugadi shu bilan. Akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.